وهو سبحانه قد جمع فأنا أقول مقلم شفلم إلى آخره هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته منبو نرسى منبو نرسى الله سبحانه وتعالى وزن اسم لار وصفات لارن إثبات قلش لك اچن وزن كتاب الله رسم قلب چذب بيرجان نرسانه manhaj uchun bir bayondir alloh subhana taolo o'zini kitobida o'zini qanday sifatlashlik kerak qanday alloh taoloni ismlari bor buni olloh chizib berdi kitob bilan sunnatda kitob bilan sunnatda olloh chizib berdi ana shu shu manhaj uchun qo'yilgan bir bayondir bu shunday bir manhajki alloh taoloni ism va sifatlari xususida qur'onda chizib bergan manhaj shunday bir manhajki mo'min musulmonlar fi hadal fi hadal babil muhim bu muhim bobda uni ustidan yurishliklari vojib bo'lgan lozim bo'lgan bir yo'ldir mo'min musulmonlar alloh subhanava taolo ismlari va sifatlari borasida kitobi sunnatda qanday chizib berilgan bo'lsa manhaj qo'yilgan bo'lsa shuni ustida yurishlari lozim vojibdir birodarlar bundan chetga chiqib ketishlik adashuvdir chunki alloh subhanava taolo قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه ya'ni o'zi o'z nafsini vasflagan va o'z nafsini uni bilan ismlagan narsalar o'rtasini jamladi ay fi jamii asmaihi va sifatihi ya'ni butun sifatlari va butun vasflarini hammasida baynan nafi val isbot nafi bilan isbotni ikkalasini o'rtasini jamladi va huwa nafyu ma yubadul kamal min anwa'il uyubi va naqais ka nafyi niddi va sharik والسنة والنوم والموت واللغوب وهو النفي bu nafiy keladigan bo'lsak kamolniga zidlashadigan narsani nafiy qildi alloh subhana taolo ism va sifatlari kamol dedik a aybi nuqsoni yo'q noqisi yo'q kamchiligi yo'q dedik alloh subhana taolo ism va sifatlarini nuqsoni kamchiligi yo'q dedik endi muxoliflar nima qilishadi alloh subhana taolo ism va sifatlarida ayb va nuqsonlarni isbot qilishadi misol uchun alloh subhanava taolo ayrim toifalar aytadi olloh biladi deydi olloh alim desa biladi deydi lekin juziyotlarni bilmaydi deydi juziyot degan mayda chuyda narsalarni misol alloh subhana taolo jannat va do'zaxga jannatiylarni umumiy adadini biladi deydi do'zaxiylarni umumiy adadini biladi lekin kimlar tushishligini bilmaydi deydi ya'ni umum umuman olganda alim biladi deydi juziyatlarni bilmaydi deydi juz juz bor mayda chuyda bu narsalarni bilmaydi bu alloh subhana taoloni biladi degan sifati kamolida ayb va nuqson isbot qilishadi ular nuqsonli qilib ko'rsatishadi hatto shunday toifalar bor alloh taolo alimun desangiz olloh bilguvchi desangiz alimun deyolmaymiz deydi nima deysiz bo'lmasa esa la yajhalu deb aytamiz olloh johil emas alloh subhana taoloni johil emas degan sifati yo'q birodarlar johil emas degan ismi ham yo'q allohu la yajhal desak bu qaytanga ollohni maqtash emas bu billah behurmatlik bu siz masalan bir podshoni oldiga borib sen <clears throat> hammomda ishlaydigan odam emassan uni maqtamoqchisiz sen hammomchi emassan sen o'likni yuvguvchi g'assol emassan sen e, ko'cha supuradigan farrosh massan sen qassob massan desangiz oldidagi odamlarga aytib mana urib chiqarib yuboringlar rosa meni obro'yimni tushiryapti deydi <laughs> to'g'rimi uni maqtamoqchi bo'lib turib bunaqasini aytsangiz u maqtash bo'lmaydi uni obro'yini tushirayotgan bo'lasiz to'g'rimi qilichni ham maqtamoqchi bo'lsangiz bu qilich suvni kesadi deb maqtamoqchi bo'lsangiz u qilichni obro'yini yerga tushirgan bo'ladi suvni kesadi demoqchi bo'lsangiz <laughs> o'tmas degan bo'lasiz uni qilichni bunday maqtalmaydi alloh subhana taoloni ham o'zini maqtaydigan ismlarni aytdi ular la deydi johil deydi bu olloh johil emas degani uni maqtash emas birodarlar uni behurmatlik qilishlik ismlarni xuddi shunga o'xshash kamol sifatiga zid keladigan ayb nuqsonlarni nima qilishadi isbot qilishadi ular alloh subhan taolo buni nafiy qiladi alloh subhan taolo buni bunday isbotlashlikda olloh nafiy qiladi niddi va shariki xuddi alloh subhanahu taolo o'z nafsidan sheriklarni nafiy qilgan ekan meni sheriklarim yo'q dedi to'g'rimi la ilaha illalloh dedi hech qanday meni ha menga o'xshash iloh yoki menga sherik bo'ladigan sheriklar yoki menga o'xshashlardan biror bir narsasi yo'q illo meni o'zim borman dedi la ilaha illa ana fabuduni deydi boshqa oyatlardan hech qanday iloh yo'q faqatgina ilohlikka loyiq men borman fabuduni bas mengagina sizlar nima qilinglar ibodat qilinglar sheriklarni nima qildi olloh nafiy qildi yo'q dedi sina sinatun nima degani mudroq degani mudroq mudroqni bilasizlarmi birodarlar ya'ni ozgina nima qilib mudrab qoladi inson keyin yana o'zini ochilib ketadi ana shu mudroq bu olloh subhana taolo uxlash uni mutlaq uxlab qolish endi ko'zni yumib bir soat ikki soat uxlashlik bu uxlash sina bo'lsa ozgina ko'zi ketib qolib yana o'ziga kelib olishlik bu ham bo'lmaydi alloh subhanava taolo hatto bir rivoyatlar bor bir <clears throat> payg'ambar bo'lsa kerak buni qo'liga bir narsa ushlatib qo'yildi muso alayhissalomni shu ozgina mudrab ketgan ekan qo'lidagi narsani tashlab yuborgan ekan mudraganda odam hech narsa ishlamaydi qo'lidan tushib ketadi bu sina kimga ham keluvdi badr kunida sahobiylarga ham keluvdi nuas olgan qilichlar bir necha marta tushib ketadi qo'ldan oladi yana tushib ketadi yana oladi bir necha marta qo'ldan tushib ketdi qilichlari ana shu mudro bu bilan rahmat keladi alloh subhana taolo sakinat keladi muso alayhissalom xuddi shunday qo'ldagi narsa tushib ketuvdi keyin o'ziga kelib olib olganlaridan keyin alloh subhana taolo aytdiki ko'rdingmi muso seni bir ozgina bir necha sekund lahza mudroq olib qo'lingdagi narsa tushib ketdi xuddi shunday osmonlar bilan yer meni qo'limda shunday turadi agar meni shunday mudroq olsa osmonlar bilan yer nima bo'lib ketadi parchalanib ketadi shu darajada bir necha lahza odam shunday bir sekundni bir narsasida mudrab oladi shu narsa agar olloh aytyapti menga bo'lsa va in ha? va in zalata in amsakahuma min ba'dihi ahadun min ahadin min ba'dihi min ba'dihi min ahadin min ba'dihi agar osmonlar bilan yer ozgina agar zalata ozgina bir vaqt agar zavol bo'ladigan bo'lsa Allohdan boshqa uni hech kim nima qila olmaydi ushlab tura olmaydi osmonlar bilan yerni Alloh shunday ushlab turadiki hatto bir lahzani undan biri ham unga bo'lmaydigan holatda ushlab turishlik bilan ushlab turadi mudroq shunday mudrasa osmonlar bilan yer o'zini nimasidan nizomidan o'zini qonun qoidasidan umuman chiqib ketadi shu shu darajada bo'lgan mudrat ham Alloh la ta'khuduhu sinatun va nawm Alloh subhanahu taolani ozgina bo'lsa ham mudroq ola olmaydi. Endi uyquku mudroq olmagandan keyin avloroq olmaslikka. Shuning uchun Alloh subhanahu taolo meni uyqu va mudroq olmaydi dedi. Surat oyatul kursiyda. Val maut Alloh subhanahu taolo o'lmaydigan fa innahu hayyun la yamutu. Alloh taolo hech ham o'lmaydigan tirikdir. va baqin har doim bor la yabidu va la yazulu hech ham yo'q bo'lib ketmaydigan bo'lib boqiy bordir alloh subhanahu taolo al lug'ub charchoq birodarlar lug'ub charchab qolish bir ishni qilishlikda charchab qolishlik yahud nasorolar alloh subhana taologa charchoq charchadi olloh deyishadi charchoqni isbot qilishadi ahli sunna val jamoa musulmonlar ahli sunna val jamoa charchoqni nima qilishadi inkor qilishadi nafiy qilishadi ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوب وَمَا مَسَّنَا min lug'ub yahud nasoralar aytadiki yahudiylar aytishadiki alloh subhana taolo olti kunda yerni yaratdida keyin charchab qoldi deydi yettinchi kun shuning uchun ham nimada sabitni nima qilishadi sabitni dam olish qildi deydi biz ham dam olish qilamiz deydi yahudlar aytadi alloh taolo ularni nima qildi inkor qildi darhaqiqat biz osmonlar bilan yerni va ma baynahuma ularni o'rtasidagi narsalarni sittati ayyam olti kunda yaratdik dedida ha olti kunda yaratib yettinchi kunda dam oldi dedilar yahudlar alloh taolo aytdi yolg'on gapirmanglar biz charchamadik dedi bizni charchoq ushlamadi bizni hech qanday millug'ub charchoqdan bo'lgan bir narsa ham bizni nima qilmadi ushlamadi olmadi sizlar yolg'on gapirmanglar nima uchun alloh subhan taolo olti kunda yaratdi nima uchun besh kunda emas nima uchun yetti kunda emas alloh taoloni o'zi biladi xohlasa bir sekundda yaratadi olloh lekin olti kunda yaratganligini o'zi xohladi o'zi iroda qildi u xohlaganda bir sekundda yaratardi o'zi bilgan hikmat uchun olti kunda yaratdi alloh subhan taolo xohlasa o'n kunda yaratadi xohlasa yuz kunda xohlasa xohlasa bir sekundda biror bir narsani xohlab qo'ysa bo'ldi unga bo'l deydi shu bo'l deyishlik bilan yaratadi alloh fayakun o'sha narsa bo'lib ketaveradi alloh xohlagandek xohlagan kattalikda xohlagan vaznda xohlagan mudavomatda bo'laveradi faqat bo'l deydi xolos <clears throat> lekin osmonlar bilan yer ularni o'rtasini yaratishlikda olti kunda yaratganlikda allohni hikmati bor charchab qolgan emas alloh subhana taolo charchamaydi وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله إثباتga keladigan bo'lsak alloh subhana taoloni ism va sifatlarini kamolini komil deb turib isbot qilishlik alloh uchun bo'lgan nuud sifatlarni jalol ya'ni ulug' sifatlar deb turib isbot qilishligimiz kerak كقوله taala fil الآيتين min surati الحشر أستعيذ بالله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى حشر آخر جي اكتا آيات ده اكتا آيات ده huvalloh alloh taolo shunday u zot shunday olloh shunday ilohki allazi la ilaha illahu undan o'zga iloh yo'q hu olloh u shunday ilohki undan o'zga iloh yo'q al malik u podshohdir al quddus o'z zotida muqaddasdir assalam aybi nuqsonlardan pok zotdir alloh aybi nuqsonlardan pok zotdir al mo'min o'z payg'ambarlarini tasdiq qilguvchi al musaddiq o'z payg'ambarlarini jo'natgandan keyin tasdiq qiladi bu haqiqatdan ham men tomonidan jo'natilgan payg'ambar deydi al muhaymin alloh subhana taolo payg'ambarlarni jo'natgandan keyin muroqaba qilib turadi tekshirib turadi butun koinotni tekshirib turguvchidir payg'ambarlardan keyin payg'ambarlar jo'natguvchidir alloh subhana taolo payg'ambarlarni oxirgi muhammad alayhissalom qildi undan keyin payg'ambarni jo'natmadi al aziz quvvat egasi bo'lgan zotdir Alloh al jabbar al jabbar zolimlarni jazo bilan oqibat ya'ni uqubatlagovchidir jazolab qo'yguvchidir al mutakabbir tamom kibriyo unga loyiq bo'lgan zotdir ya'ni o'zini katta olishlikka faqat Alloh subhanahu taolo loyiqdir butun kibriyo sifatlari Allohga loyiqdir <clears throat> subhanallohi amma yushrikun alloh subhanahu taolo mushriklar shirk keltirayotgan narsalardan pokdir huvalloh u olloh xoliq hamma narsani yaratdi al bari yo'qdan bor qilguvchidir al musavvir hamma narsani suratini chizguvchidir hatto siz bilan bizni suratimizni biz dunyoga kelmasdan oldin chizadi va ruh ham beradi lahul asmaul husna alloh subhana taoloni bu ism sifatlaridan tashqari yana go'zal ism sifatlari bor deb siz bilan bizga qur'oni karimda o'rgatgan shu bilan alloh subhana taologa duo qilishligimiz kerak shu ism sifatlar bilan alloh subhana taoloni tanishligimiz kerak yusabbihu lahu ma fis samawati ard alloh subhanahu taologa osmonlaru yerdagi hamma narsa tasbih aytadi va in min shayin illa yusabbihu bihamdihi valakin la tafqahuna tasbihahu yer yuzida biror bir narsa yo'q illo bo'lsa u alloh subhan taologa tasbih aytadi lekin sizlar ollohga nima deb tasbih aytayotganini tushunmaysizlar hatto qoldiroq gumburlaganda allohga tasbih aytadi farishtalar ham alloh subhan taologa qo'rqib ollohdan qo'rqib tasbih aytishadi olovni ham tasbihi bor mana shu eshitayotgan narsamiz shu olovni tasbihi birodarlar suvlar shildirab oqqanda ularni ovozi bu Allohga tasbehi shamol esgandagi kelayotgan ovoz Allohga ularni tasbihi hamma narsa hatto devorlar yerlar chang zarralar ham tasbih aytadi qushlar baliqlar ikki oyoqli to'rt oyoqli yurguvchilar qorni bilan sudralib yurguvchilarni hammasi tasbih aytadi hatto payg'ambar alayhissalom aytdilar qurbaqani nima qilmanglar o'ldirmanglar chunki uni qurillashi allohga tasbih edilar hamma narsa allohga tasbih aytadi lekin sizlar uni tasbihini tushunmaysizlar faqat insonnikini tushunamiz biz hatto mana qaldiroq gumburlaganda o'sha allohga tasbehi ekan farishtalarni tasbehi bor birodarlar va bundan tashqari bundan tashqari bo'lgan muallif uni zikr qiladigan yaqinda uni zikr qiladigan uning uchun namuzaj bo'lgan boshqa nimalar zikrlar va qavluhu fala udula li ahli sunnati val jamoati amma jaa bihi mursalun mursalinlar uni olib kelgan xabardan ahli sunnat val jamoat uchun chetlanishlik og'ib ketishlik chiqib ketishlik bu qoidadan bu lozim emas yo'qdir ay la maylalahum lahum va la inhirafa an zalika ahli sunna uchun mumkin emas mursalinlar olib kelgan narsadan moyil bo'lib boshqa tomonga olib ketishligi yoki inhirof qilib burilib ketishligi mumkin emas balhum muttafiquna muqtafuna asarahum mustadiuna bi balkim ahli sunnat val jamoat aqidasi bilan aqidalangan kimsalar bular ularni asor izlariga muqtafun izlaridan borguvchidirlar bu borada ism sifatlar bo'yicha va ularning nurlaridan mursalinlar olib kelgan nurlaridan nur talab qilguvchidirlar ya'ni shular yoritib ketgan nur bilan yurib oladigan kimsalardir ya'ni ular yoritgan nur yo'ldagi nurdan yurib ketishadi undan boshqa yoqqa ketishmaydi ya'ni mursalinlar bu borada xosatan muhammad sollallohu alayhi vasallam alloh subhana taolo ism sifatlari borasida nimaniki bildirgan bo'lsa bildirgan bo'lsalar bizga o'shandan tashqariga chiqib ketmaydi ularni asorlaridan orqalaridan izlaridan yurishadi va ularni yoritib ketgan nurlardan nurlanishib yo'llarida davom etishadi ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به shu jumladan hisoblanadiki alloh subhana taolo uchun bo'lgan kamol sifatlarini isbot qilishlik va unga noloyiq bo'lgan sifatlardan ollohni poklashlik ana shu jumladan hisoblanadi rusul chunki rasullar qad qarraru zalikal aslal azim chunki bu katta bo'lgan aslni aslga qaror qilishgan va amma ur rusul amma rasullarni dushmanlari bo'lgan kofirlar mushriklar mujrimlar mulhidlar fa innahum qad addalu adalu an zalika bular bu ism sifatlar borasida nimaga chetga chiqib adashib ketishdi zalolatga ketishdi va qawluhu fa innahu siratul mustaqim musannif rahimahullohni siratul mustaqim bu yo'l chunki bu yo'l siratul mustaqim alloh subhana taolo qur'oni karimda aytgan siratul mustaqim mana shu yo'l degani ta'lilun li qawlihi fala udula li ahli sunnati ya'ni ahli sunnat uchun mumkin emas moyil bo'lib inhirof qilib boshqa tomonga o'tib ketishlik so'ziga ta'lil ay li anna ma jaa bihi al-mursalun huwa siratul mustaqim payg'ambarlar olib kelgan yo'l narsa ana o'sha siratul mustaqimdir degan ma'noni anglatadi va siratul mustaqim siratul mustaqimni sharhlaydigan bo'lsak huwa tariqul mu'tadil allazi la ta'adduda fihi tisama ya'ni sirotul mustaqim to'g'ri bo'lgan yo'l shunday bir mu'tadil o'rtacha yo'lki undan boshqa bu yo'l adablanmaydi bitta yo'l bor buni sanog'i cheksiz emas ko'p emas bittadir tisama bu yo'lda parchalanish ham yo'q bir nechta hammas va bu bo'lingan hammas bitta yo'l va uzviy nima uzun yo'lki bo'lingan emas o'rtada to'xtab qolishlik qismlanishlik yo'q boshqa qismi ham yo'q boshqa adadi ham yo'q وهو المذكور في قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم fotiha surasida alloh subhana taolo <clears throat> buni aytgan mazkur o'sha yo'lki <clears throat> bandalarga qanday qilib sirotil mustaqimni so'rashlikda olloh o'rgatdi bandalarga bandalarga buyurdiki sizlar shunday deb aytinglar allohgaki ihdina sirotil mustaqim bizni sirotul mustaqimga boshlagin hidoyat qilgin o'ng'arib qo'ygin ko'rsatib qo'ygin yurg'izib qo'ygin sirot sirot ihdina sirotil mustaqim sirotil lazina an'amta alayhim bu sirotul mustaqim qanday yo'l sen ularga uni ne'mat qilib bergan ulargadan murod boshqa oyatda keladi minallazina an'amallohu alayhim minannabiyina va siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صراط الذين أنعمت عليهم Fatha surasini oyatini boshqa bir oyat bilan minallazina an'amallohi alayhim ular shunday kimsalarki Alloh taolo ularga bir ne'matlarni bergan eng katta ne'mat sirotul mustaqim deb beruvdi ular kim minan nabiyyin butun payg'ambarlar va siddiqin Abu Bakrni Siddiqqa o'xshagan kimsalar va shuhadai butun shu tavhid kalimasini oliy qilishlik uchun o'zlarini jonlarini qurbon qiladigan har qanday shahidlar va solihin umrida shahid bo'lmasdan qoladigan bo'lsa umri bo'yicha solih amal qilib o'tganlar iymon keltirib solih amal qilib o'tgan o'sha bir toifa va hasuna ulaika rafiqa bular qanday ham yaxshi do'stlardir o'sha toifalarga bergan yo'ling bo'lgan sirotul mustaqimni bizga nasib qilgin g'ayril mag'dubi alayhim adashgan va g'azabsin tomonidan g'azabga uchragan bo'lgan yahud nasorolarni yo'llarini bizlarga bermagin ularni yo'llariga bizni boshlamagin deb duo qilinadi alloh taolo aytyaptiki yo'lni bayon qilgandan keyin payg'ambarlarni yo'lini bayon qilgandan keyin mo'minlar o'shalarga ergashishligini bayon qilgandan keyin alloh aytyaptiki va anna hada sirati mustaqima mana shu meni to'g'ri bo'lgan yo'limdir fattabiu faqat shunga ergashinglar subul boshqa yo'llarga nima qilmanglar ergashib ketmanglar payg'ambar alayhissalom xattolana rasululloh sollallohu alayhi vasallam biyadihi payg'ambar alayhissalom qo'llari bilan bir qattiq bunday yo'g'on bir chiziq chizdilar va qola aytdilarki haza mustaqim bu Allohning to'g'ri yo'l va so'ngra shu chiziqni chap va o'ng tomonlardan bir nechta chiziqlarni ham ulashtirib qo'ydilarda subul dedilar bu esa yo'llar dedilar bu yo'llardan biror bir yo'l yo'q illo uni ustida bitta shayton turadida o'ziga chaqirib turadi bu yoqqa kelgan so'ngra ushbu sura shu oyatni dalil qilib o'qidilar va anna hada sirotin siroti mustaqima mana shu meni to'g'ri bo'lgan yo'lim fattabiu alloh taolo aytyapti shu to'g'ri yo'lga ergashinglar sirotil mustaqimga vala tattabiu subul atrofidagi shayton unda turgan yo'llarga nima qilmanglar yurib ketib qolmanglar fatafarraqa bikum an sabili Allohning yo'lidan sizlarni bu burib yuboradi tafriqa qilib burib yuboradi va nad'u nad'ulloha fi kulli rak'atin min salawatina ay yahdiyana ilayh mana shu sirotil mustaqimki har kuni biz namozlarimizda bor bor bor bor so'raydigan ehdina sirotil mustaqim deb so'raydigan alloh subhana taologa duo qilib allohdan iltijo qiladigan yo'limiz ana o'sha yo'ldir shaytonlarni yo'liga ketib qolmaslik va alloh subhana taoloni sirot to'g'ri yo'lidan borishlik biz uni har bir namozimizda inson farzu sunnat namozlari bir kunda o'ttiz ikki marta so'raydi nafllardan tashqari bir kunda o'ttiz ikki marta biz so'raymizki chunki muhtojmiz shuni bir kunda farzu sunnat nafllardan tashqari bo'lgan namozlarimizni o'ttiz ikki marta so'rab turishlikka biz muhtoj bo'lgan o'sha yo'ldir birodarlar bir marta ikki marta emas farz bilan sunnat namozlarini o'zida o'ttiz ikki o'ttizdan ziyod marta so'raladiki ey olloh bizni nima qilmagin boshqa bo'lgan g'oyril mag'dubi alayhim yo'llardan yo'llarga boshlab qo'ymaginda ihdinas mustaqim o'zing to'g'ri bo'lgan yo'lingga boshlagin deb so'rashlikka biz muhtojmiz shuning uchun alloh subhana taolo o'zi shariatda bizni bir kunda yigirma to'rt soat bo'lsa bir kunda yigirma to'rt soatdan iborat bo'lsa bu o'ttiz martadan ko'ra ko'proq ya'ni bir soatda ikki martalab uch martalab alloh subhana taolodan bizni to'g'ri yo'lga boshlagin bizni to'g'ri yo'lga boshlagin deb so'rab turishlikka muhtojligimizni ko'rsatadi bir soatda hali bir necha marta so'rashligimiz kerak hali nafllarni duho namozlarini hisobga oladigan bo'lsak tahajjud namozlarini o'qiydigan bo'lsak ellik marta yuz martalab bir kunda alloh subhana taolo bir kecha kunduzi ellik martalab yuz martalab alloh subhana taolodan mustaqim deb so'rashlikka muhtojligimizni bildiradi yetarlar bolalarga www.sodiqlar.info